nta umenyesha makuru acemerewe gukora umuga wiwe kuva kuri uno wa kane atakarata imuranga itangwa n'urwego rujeje gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora mu Burundi sense bishikirizwa na Nestor bankumukunzi arongoye urwo rwego hagiye gusubira gushigwaho amakaye y'urugo mashasha gazi bafise ikimenyetso kabanga kuri buri zone umukuru Gisagara cya bujumbura akamenyesha ko mu ntumbero yo kutazigana ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu buriyamiriza ingendo y'ababyeyi bagihotera abana akaba ari inyuma yaho hafatiwe kuri wa gatatu umukenyezi yagirizwa guhotera umwana w'umugabo wiwe francois kimana niwe atuma amajwi abashikira kuri mikoro muri kumwe na ornera muco byarakuweho itangazo ryasohowe n'ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi mu Faransa kuri wa gatatu nyuma y'inama igira ijana na cumi na kabiri y'ibihugu ntayegayezwa muri iryo shyirahamwe bwerekana ko iyo ngingo ikurikiye iketu Burundi bwari bwanditse muri mukakaro mwaka wa 2020 busaba ko ivyo bihano bikugwaho ambassadeur Ernest Niyokindi aserukira Burundi mu Faransa abona ko iyo ngingo yari kwiye kubera icigwa makungu kugira yibagira indyane zabaye mu gihugu mu mwaka wa 2015 ingingo yo guhagarika imigenderanire y'u Burundi n'ishirahamwe YF yemejwe muri ndamukiza umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu risigura ko ibijyanye risigura ko ibijyanye na politiki umutekano n'agateka kazina muntu bidatera imbere umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu asaba abajeje intwaro mu gisagara ca Bujumbura kuba koko abasuku b'abanyagihugu mu nama yagirishije abarongoye amakomine amazone hamwe n'amakartier mu gisagara ca Bujumbura umushikiranganji Gervais Ndirakobuca yabasabye gukora bakingira abanyagihugu wancane cyane kwirinda gusaba gufumbatishwa mu gukorera abanyagihugu ibyo babasaba tumukurikira bari guha eh, isemo izo ndongozi na burya nka bose ari bashashe muri ayo mabanga aho mbere yaberetse cyane cyane intumbero ya leta aho yazisabye cyane cyane yuko bokingira abo barongoye kandi ko gukinga atari kuvuga umutekano gusa ariko eh, ko ari gukinga ku mpande zose bagakurikirana ibyerekeye imibereho yabo amagara gusukura n'ingene bafungura yabasabye yuko rero gushyira ubuye leta y'u Burundi yifuza yuko indongozi zihindura inyifato zikamenya yuko amabanga babashinze yuko babatumye kuba abasuku b'abandi kubakorera no kubagamburukira atari abo kuja gusaba ibiturire kuko yahagaze cyane yuko bivugwa ko hari eh, indongozi mu myaka yahera zasaba amafaranga kugira ngo zirangure ikintu kiri umwenegihugu ibyo rero yabasabye yuko rero gushika uno munsi abantu nk'abo indongozi nk'izo atakibanza zigifise yavuze cyerekeye kurwanya cyakiza coronavirus yuko bogerageza bagafasha gushyira mu ngiro ingingo zijya zirafatwa ah, n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yanashimye ko gushika ubuye ingingo zafashe zakurikijwe kuko eh, ibiharuro byerekana yuko mu burundi icyo kiza cyaro kiratuzwa eh, n'ibiharuro byigaragaza ari uko eh, ari ah, abo binjirana uwo mugera bavuye mu mahanga urwego rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi sense rumenyesha ko atamumenyesha makuru yemerewe gukora uwo mwuga atagira ikarata imuranga yatanzwe n'ugo rwego byashikirijwe byashikirijwe n'uburongoye ugo rwego kuri no kane mu nama y'imisi ibiri yahuje abagize ugo rwego Nestor Bankumukunzi akamenyesha ko umenyesha makuru adafise iyo karata ategerezwa kwitura ugo rwego kugira rumuronse rupapuro rumwemeza ko ari umenyesha makuru inkuru ya imahisha Charnion Huru. kuva uno munsi umumenyeshamakuru wenyine afite iyo karata azofatwa nk'umumenyeshamakuru minesi bantu umukunzi umukuru w'urwego sense rujere gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu burundi amenyesha ko guhera kuri uno munsi wa kane igenekerezo rya gatanu munyonyo bibiri na mirongo ibiri umenyeshamakuru wese ari ku butaka bw'uburundi ategerezwa kuba afite ikarata imuranga atari uko agategerezwa kwishikira mu buyobozi bw'urwo rwego kugira ngo aronswe urundi rupapuro rumwemeza ko ari umunyamwuga kuva uno munsi umuyobozi wenyine afite iyo karata azofatwa nk’umenyeshamakuru abazoba batarazironka eh, ku mvo zitandukanye eh, tukabasaba ko mu gihe batazoba barazironka boheza bakaza eh, muri iki kigo turongoye sense tukabaronsa igipapuro cyerekana ko ari abamenyeshamakuru mu kwendera ko baronka iyo karata atari ibyo uzogira ibibazo ariko ararangura umwuga wiwe bivuye kuko atakimuranga nk'umumenyeshamakuru afise ntaze atugore bakaba bateye akandi kamo kandi twarabarindiriye kuko iyi karata yari ngombwa eh, dufatiye ku bitekanijwe n'itegeko ko abamenyeshamakuru bose bari kuba bayironse eh, kuva mu mwaka wa bibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ariko kubera tuzi utugorane twabaye twaratenyenye ubu rero tugafata yuko intambamyi zose zari zihari zahavuye eh, tugasaba ko abatarazironka baheza bakanyaruka kuzirondera ariko imbere yaho boza tukabaha icemeza ko ari abamenyeshamakuru ariko kandi urwego sense ntiruhakana ko haba habaye utugorane mu ikogwa n'itangwa ry'iyo karata iranga umenyesha makuru naho nizo abantu mukunzi arongo ugo gwego we wavuga yuko ikiringo cyo kwitunganya ugo gwego rwahaye abamenyesha makuru gikwiye twarabangiriye eh, umwaka urenga eh, twibaza ko icyo kiringo gikwiye na burya twafashe ingingo zose zishoboka kugira ngo tworohereze eh, abamenyesha makuru zabaye nyamukuru ni zibiri Eh, ya mbere yaratorewe umuti yarijyanye n'uko umuntu abarongoye ibinyamakuru bari bashimye ko yobafasha kuronka eh, iyo karata byaramugoye ku bijyanye n'ubuhinga mu nyuma rero twarasuye turabahuza turabereka yuko hari ikibazo maze baratora inyishu ingorane igira kabiri ari nayo nkuru ni uko hari abarongoye ibinyamakuru ni uko hari n'abamenyeshamakuru iki kintu bagifashe iminenegwe ndetse abantu umukunzi arongoye urwego sense Mutwe ivyo akaba yabishikirije mu gatondo kuri uno wa kane yugurura inama igiye kumara iminsi ibiri yahuje abagize ugo rwego bose mu byo bazigira muri iyo nama ngo harimo kandi n'ingene hotunganywa gushasha ingene bimenyesha makuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi bikora rwego sense ngo rukaba rufise mu bitabo byago gushika ubu ibinyamakuru birenga na mirongo umunani bikorera ku gataka ku Burundi tugushimire Emerishar uh, niyo nkuru amakaye y'urugo mashasha afise ikimenyetso kabanga kuri buri zone mu ntumbero yo kutayigana ngo agiye gushigwaho vuba ibyo byamenyeshejwe kuri wa gatatu n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura mu nama yagiranye n'abarongoye abandi muri commune ya Mukaza akaba kandi yamenyesheje ko hari umugambi wo kubaka amabarabara mu gisagara ca Bujumbura mu buryo bw'amapave ngo umugambi ukozotangurira muri zone ya Rohero inkuru tubaza Armel Mutore umukuru w'igisagara cya bujumbura akaba amenyesha ko mu ntumbero yo gukomeza amahoro n'umutekano hagiye gushyirwaho ubundi bwoko bw'udutabo tw'ingo tutiganwa kandi twisa kuri buri zone yose igize igisagara cya bujumbura nta mutekano nta kintu na kimwe gishobora gukorwa bakaba bemereye ko tuzobaha amakaye amwe bita rekaye de menage kugira ngo ahazoboneka umunyamahanga wese yiyadukije atazwi baheze bamushyira habona na cyane cyane kuko eh, makaye de menage azofasha nk'abantu abashyitsi baje bavuye yo muri interior cyangwa avuye ahandi kwandikwa muri ayo makaye kandi rero ayo makaye arafise udasa ni ukuvuga komine yose izoba ifise ikaye yayo n'ayandi makode twashizemo kugira ngo bibe ntigana arongera akavuga ko hagiye kubakwa amabarabara ashashemwo amabuye bita amapave imbere y'ingo zose icyo gikorwa ngo kikazohera muri zone ya rohero mu gisagara cya bujumbura twafashe zone ya rohero nka zone ya y'akarorero niyo tugomba duhere ko gushyiraho ibisa amapave ni rekomandasiyo twahawe na n'icyubahiro rero amapave tugomba tuyashyire imbere y'impango kugira ngo habe heza hasukugwe neza Ikindi cyamenyeshejwe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura ngo nuko hagiye gutuzwa amasoko y'ibintu bishaje n'ibikoresho vy'ivyibano yibonekeza hirya no hino mu gisagara ca Bujumbura. Tugushimire nawe Armel Mutore ushikiranganje bw'agateka kazina muntu ngurababajwe no kubona kira abavyeyi bamwe bamwe bagihohotera abana umuyobozi w'igisata kijejwe abana n'imiryango muri ubwo bushikiranganje Ignace ntawe mbarira yibutsa ababyeyi ko afise ibanga rikomeye ryo guharanira guharanira ineza y'abana babo abishikirije inyuma yaho hafatiwe umukenyezi yagirizwa yagirizwa guhotera umwana w'umugabo wiwe mu kumukubita tumukurikira ubwa mbere nagomba kuvuga yuko twababaye cyane mu kubona yuko hari umuntu akuze ashobora gufata umwana yatseba gukorera ibishoboka byose kugira abeho neza amufata nabi akamukubita nk'ukubita inzoka byatubabaje cyane aho hari ababyeyi bibagira ko ibanga ryabo ari ryo kurera abana neza rero ibi byashitse byaduhaye akaryo ko kugira ngo twongere dutere akamo ababyeyi bamenye yuko bafise ibanga rikomeye iryo banga ryo kurera neza abana bajeje canke umwana yemeye akeneye ko amwakira mu rugo iwe rero ababyeyi bamenya yuko icyo bategerezwa guharanira iminsi yose ari neza y'umwana ari neza y'umwana ineza y'umwana riri mu kumukubita ineza y'umwana niri mu kumuta mu barabara ineza y'umwana no kumurondera ibyo byose byamufasha kugira ngo akure aryoherwe hanyuma ategure kazoza kiwe hariho abibagira yuko eh, kugirira nabi umwana bishobora guhanwa n'amategeko rero abapolisi abajejwe ubutungane bazokora bamubaze uyu mubyeyi igituma yagize bijya bintu ku ruhande rw'iwacu umwana tuzomukurikirana icyo dukora ubwa mbere ni ukumushira ahantu tubona ko akingiwe hanyuma ibindi bikurikire mu nyuma haba ibyo gutohoza ingene byagenze n'uyu yagize ibyo bintu ubutungane bushobore kumukurikirana kugira ngo n'abandi babonereho akarorero abone ko umwana umwe wese ategerezwa kumufata neza ubushikiranganje busanzwe bufise abasanzwe babuserukira mu ntara zose z'igihugu abo nabo baratanga inyigisho mu miryango mu kibano kugira ngo bumvishe yuko ababyeyi bafise ibanga rikomeye kwigisha rero no guhoza isanga inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi amakuru arabandanya umwimbu ngo ntwiyongereye mu isoko yo mu kinindo amahera ngo akaba yagabanutse ava ku miliyoni zitandatu ajya kuri zitatu kuva aho isubiriwemo bivugwana na jean paul ntamvukiye umukuru w'iyo soko imvo ngo ni uko abahoze bafite ibibanza muri iyo soko bagiye ahandi igisanugwa bakaba bataragaruka jean paul ntamvukiye agasaba ko abantu bogaruka mu bibanza byabo kugira umwimbu usubire kuduga mu mahera atozwa ku kwezi ku kwezi inkuru ya jean marie mayonga mu masoko twagenda yaheruka gusubirwamwo twahereye mu isoko yo mu Kinindo aho uwirongoye Jean Paul Ntawumvukiye yatumenyesheje ko umwimbu mu mafaranga batoza ku kwezi wagabanutse uva ku miliyoni zitandatu uja ku miliyoni zitatu nkuko bisigura ngo ku iyo soko isubiwemwo abahoze bayifisemwo ibibanza ntibahagarutse byatumye habaho n'ubu ibibanza bitagira ababikoreramwo umuntu agereranije twararonka hagati y'imiliyoni zitandatu indwi zitanu ku kwezi kuko naho nyine hari ibibanza byinshi bitakora mugabo uno munsi bivanye n'uko atanabariho kuronka miliyoni zine cyangwa zitatu ni hamwe uba wakoze ibibanza bimwe bimwe kugara bakashaka bakakuvuga uko bitari mugabo kugira ngo yuko noneho umwimbu hogira ikiboneka tukiri ngaho batarasura mu isoko twari dufise abadandaza benshi cyane cyane nk'ababomora izi mpuzu z'amabaro bita kombokombo benshi twari tubafise kandi isoko nubwo yuko icyo gihe eh, yari meze neza kuko icyo gihe isoko yari iteye imbere ku rwego rwo hejuru umwimbu warakorotse cyane kuko murumva yuko rwaratakaje aho kunguka jean paul ntamvukiye arongoye isoko ya kinindo agasaba ko abafise ibibanza bogaruka kugira umwimbu ushobore kwiyongera barasabye yuko n'abadandaza bahoze ngaha cyane cyane abo bavomora amabaro bagiye mu yandi masoko ugasanga mbere ntibafise n'aho badandaje cyangwa n'uwafise ugasanga saha hantu ku bijyanye n'umutekano kwishimira yuko kuko usanga bari mu mabara cyangwa bari ahandi hantu hatabere kudandariza kuko tugushimire Jean Marie Mayonga abanyagihugu barangurira imirimo hagati mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko badatahura ukuntu buryo bwo kiyunguruza bugorana bamwe mu bagane na hadisanganiro bibaza ko biterwa n'ubukene bw'imiduga abandi bakibaza ko ari ubukene bw'amabarabara kubyerekeye imiduga minini minini yahora ifasha mu kunguruza abantu y’ubugorobye abanyagihugu bavuga ko itakiza kumva batazi inkuru ya Omer Nduwayo navuga yuko amabarabara akozwe neza ariko miduga ni myinshi amabarabara nayo ni make uko ibarabara rimwe rihuriramo miduga myinshi kandi igiye mu mihingo itandukanye hari imodoka twari tumvise ko ari iza leta ntabwo zikiza buri yacu akora bwa buduga buto buto ni ibintu nyine bitanezereje kuko turaruha cyane tukamara umwanya muremure ku murongo tugatonda isaha amasaha abiri naho nyine akaba ari minigano gusa ubusuma buragwiriye telefone amahera cya kintu baragusohoka nashatse kumenya nimba imodoka ndende zahora zifasha mu kunguruza abantu zoba zigitonda bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo hafi y'ibituro byazo bambarira ko hakora izitwara abantu mu bumanuko bw'igisagara gisagara nayo ngo zibajana mu buraruko ntizigitonda gitonda izijya zijamu chara mamu iyi minsi kubera zimwe ziri ruguru mu bijyanye n'uko zirimo zikorera ruguru izo zitarimo zikora ariko izindi zose zirakora za ruziba kanyosha ko bahombye kuko kuva tukibabona abana baragiye kwe tukibabona sinzi iyo bagiye haheze nk'igihe kingana n'amezi nk'atatu kuva kampanye itangura burya ntibasubiye kugaruka wazo nibaza yuko ngira kampanyi kampani yabo nyene yoba yarahombye ibintu nk'ivyo nyene nk'umuti bamwe muri abo banyagihugu babona ko hogwizwa imodoka gisagara abandi bagasaba ko hokubakwa yandi mabarabara mu gisagara kugira uruja n'uruza ruba rubayabaye mu mabarabara leta irashobora kuraba ko nyene ishobora gucisha amabarabara mu rundi ruhande kugira ngo yaje twavuga ishoye kugabanuka mu ibarabara nuko ababijejwe bo turabika ikibazo dufite bahezaga natwe bakatworohereza kadushoye kwiyunguruza byoroshe bakongereza imodoka n'amabarabara bakayakora neza kugira ngo dushoye kwiyunguruza byoroshe nk'uko twavyiboneye ibiro vy'ishirahamwe memento biri imbere ya posita bikaba vyugaye n'ibisa nabi nk'ibitakirangurirwamo imirimo ariko ibyegereye igituro cy'imodoka zija mu bumanuko byo nubwo bitari byuguruye bikaba bisa n'ibigikora tugushimire ome dutandukire mu ntara ya makamba kudutora ingingo kuba zifatiwe ngo ni bimwe mu byatumye abagize umugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo ufata ingingo yo kuzurashikana izo ngingo kubo zafatiwe kumuhana muhana ku muhana byashikirijwe ku muhingamo kuri wa gatatu n'umuvugizi w'uwo mugwi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru wo mu ntara z'ubumanuko diodone mbonimpa agasigura ko basanze abo badatora bagora izo ngingo babikora nkana ngo kuko banka ko dushyirwa mu ngiro bunarige akenshi baba babona ko batsinzwe ibituma ibikorwa by'uwo mugwi bidindira mu gihe muri zo ntara hibonekeza amatati menshi inkuru ya jerome hakizimana mu ntara za makamba na rumonge ngo haribonekeje akageso ko kudatora ingingo ku bazifatiwe ibyatumye umuguje cyo gutatura amatati n'amatongo n'ayandi matungo w'ihihangiro ryo kuzibashikiriza kumuhana kumuhana nk'uko umuvugizi w'uwo mugwa bivuga duce ku nzu ku nzu abo bantu bafitaniye amatati batatoye ingingo tuzibahe ibyo ni mu gihe byagaragaye ko babikora babikora nkana kuko bazi ko batoye ingingo nk'izo mu gisata cy'iyungururizo zica zishikirizwa ubwo nyine banka rero kugira ngo amategeko ntakurikizwe ubu rero tugiye kuzikurikiza bimwe binyaruzi tuzibashire kumuhana ico twokwita signification a domicile Dieudonné Mbonimpa amenyesha ko muri ubwo buryo nuwo bishika nibamusange muhira abajeje intwaro bace babishira ko mukono aho rero ca dukorana n'abajejwe intwaro bankuru umutumba bace du secteur kugira ngo uwo tubuze mukuru umutumba ca we abone ko abitoye azobimushikiriza aho rero duca dutangura guharura ca kiringo c'ukwezi c'uko umuntu atunguruje ingingo icishigwa mu ngiro ayo makuru abandanya kwerekana ko umukandida w'abademokrate Joe Biden ari imbere mu majwi akaba afise amajwi amajana abiri itandatu nane mu gihe Donald Trump afise amajwi amajana abiri na cumi nane nane turangirije ano makuru shimire mbege mwese mwari kumurayumviriza na shimire na François Kimana yatumye amajwi abashikira kuri miko mwari kumwe na ornera muco